бибер там үнэн эммэн пенч надара дамжлахгүйгээр эцэгт хүрхгүй Thank you. 하나님을 통하여 요한이 빛이 다고 세미데니 아리올라 손시온실라 танари зүрхээ бүү жоо бүр хандыг тэг мөн надад тэг миний эцгийн гэрт бол орон баяр олон бий хэрэг тийм биш байсан бол би танарт эхлэв байсан би танарт орон байраа бэлтгэхээр явна. Хэрв би явж танарт орон байраа бэлтгэвэл тахин ирж танарыг өөртөө авна. Би хаан бэн танараа мөн танд байх болно. Миний яваа газарт оч замыг танараа мэдэн гэж айлдав. Томас түнд эзэн би таны хаашаа явахыг мэдэхгүй. Би тэр замыг яаж мэдэх вэ? Wir sind Jesus. Bibol зам үнэн эм мөн. Хэнс надаар дамжихгүйгээр эцэгт хүрхгүй. Хэрэг та нарын намайг мэдсэн бол миний эцгийг ч мөн мэдэх байсан. Одоо нас эхлэн та нарын түүнийг мэдэж түүнийг харлаа гэлээ. Филипп түнд эзэн бидэнд эцгийг харуулаад энэ л бидэнд хангалтай гэв. Иесус Би та нартай ийм ийм удаан хамт байхад чи намайг таньсангүй гэж Филиппе намайг харсан хүн эцгийг харсан. Гэтэл бидэнд эцгийг харуулаач гэж чи яаж хэлнэ вэ? Би эцгийн дотор эцэг миний дотор байгаа гэдэгт зитгэхгүй байна. Миний танарт хэж байгаа үсийг би өөрийн санаагаар хэлээгүй. Харин миний дотор оршигч эцэг өөрийнхөө ажлуудыг хийж байгаа юм. Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт надад итгэтэн. Эсвэл үрсийн үчрээ итгэтэн. Үнэнээр, үнэнээр би та нарт хэлье. Надад итгэдэг хүн миний хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу ажлуудыг хийх болно. Яагаад гэвэл би эцэгтэй очин. Эзний Ok. Laborant, en odrin amaram grant, falgi, horel santir sant, irbeirlam. En morgoror ulam jlambit, en gabur niugik, son sorbolom jte, as irvevi. овринсад гэлээд овринцогтад гэлээд түнтснэвэл мэдэж бит тэнгэр бухнаас унан амарам гэром хүрэн аваар боломжтой. Тэгээд бидний өнөөдрийн айдал а гурлон гик гурлон угин турай өгүүлдэг юм. Есүс Христ бидант ингэж бибол зам бибол үнэн бибол эм гэж хэлсэн сүдэ. Бид нарийн хувьтан бол чухал үгбан. Сусэгнүүдийн хувьтан бол бидний гурван тулгуур чулуу гэж хэлж болно. Зам үнэн эм буюу амтрал. Зам бакобол мэтэж бит зөв зүгхүү явж болохгүй. unen barkobol, medetx bit gerbolin antralik time zorion bagulatx bolorque, ez bain marnek zaeran atxlik zorion bagulatx am barkobol bit medetx amdatx Tim txural zuil baga. Teget bit unik qui magar time zudlar bolonxte. A getekman tewe. A bibel hat zusammengedeckmannen wollt, bitte bitnis so Gold. Die nek äh, euh, islerik äh, euh, danach rejokno, und jajokno, ugasa tim sui vaison. Uzekton, tengaburon, ingeshreldek, haidach, bionodor chiniomon, amdral, m, bas achargal, urel, ba gizonvlop, tavla. Boyo chiniomon, royat zambaga, Amtrali, Ajargalin Sambaga, Bas, Zovlonte Sambaga, Ayulte, Urlin Sambaga, Zov Songore, Enbol, Chini, Enbol Tani Songoit. Zang, Zam Getekman, euh, Nekje Sondo, Bitni Songolt, Bas Bitni Odo Tutmin Songolt. Teget Tunte Rolvoltegor, Binek Sulik Tendekler Senate. Entoloronoc, Times Soninos, Nex Sonin Suil Garçon. зарим сурагчид одоо нэцүдера нийлж тэгээд юу хийдэггүй хаагтами татаж мансуурсан болсон. Мэдээж бид нарын хурдан бол богруудсан басан бол ад эч хоёрын зовлонт нэ бас нэгний зовлон гэж хэлж болно. Тэдний сонгол тимо эсвэл тэдний зам гэдгийг бисаймэтгэв. Харин тим үзэгдэл багт Hunter, Bolof Srolte, bei son, bei son Mortlo, Jim Samarlirchen. A Julte Zambo. No gotalar, terro, chigdor, bi, mane, a gelemen arin, terra, bai rantotchot, tigetant, skoutin holbo, holboni, яхой хуграар байсан. А тэгээд манай залуучуудыг үзээд анэрэ ор замаар явж байгаа гэж бодож байсан. Адилхан үндэс үндэстэн бар тийм ээ. Адилхан монгол шүлбага хаврын орд замарлатина. Ялга юу вэ? Миний орокснорен бол үлгэр шишээ тийм ээ. Хэрвээ бидний амтралт нэг сайхан үлгэр шишээ багабол бицов замарлач болно. Зарин хүмүүс нэрэ битэнт мөн нөрөлдөг. Битүник мэдэр хэрэгтэй. Тэгээд gold, est ketekman en vol odor tutmin gold, On odor bitzo samar yadna. Utran mini amtralt nek seran ulger bain »« Medet susek nuden, susek nudin ruft, ter jishe bol Jesus Christ. Bidant yamar jishe ujul sanbe, et san, et san Jesus Christ. En yachat, royer tsuidik »« tan bolam bolamshke. Nek dubier en bol Wichler moyu. Gusat tolo sanazoror. Bas tedant time saincernik utzuler. Nogotalar bas à itkel moyu. Amit yartchbarta, Jesus Christ, burtzuilik, burtzuilet me, tenger branda, datkach okchbaison. itkel. bit Chime, Tsamar Yarjubolno, and Boltsopsom. Buyu, Busatrum Sintolo Sanazovor, Tetmitolo Sain Wilsik Wilter, Sainik Wilter, Bas Nogotalar, me Tengeruranda, Burtswile, er. Burhamtrala, Datkach, Otkor, Ogor, Time, Datkach Ogor. Tegetana, Tuni Uvik, Tuni, Onodrina, Alexandrik, Bas, Olgor Bolomchte. danach suche ich gut zuvor den Gerbuchant die Teck, mon Adat die Teck. Nere rire dit Burzwille, den Gerbuchant da dat katsch auch son Bol, zan avor, zan ad zuvor zwill barkwe, aer zwill barkwe. Humus namek do rangil son mortlo, den Gerbuchant namek rand galna. Usat humus namek tenek ketschret son Bol, sanasovtokwe, tengaburon, namekivene, tekekevel bitunt burtsuli, tapkachoks. Unenshu, enboltuni antral. Bitunik, time a bodor erekte, bitni au monde royer zambaga, harinenbol bitni song, bitni songolt, bitni odor tutmin songolt. Zam, vi volvas unan unenita lah juhlehue odo songul bolchegat teget songulit sugu irsan teget amlal irte harin zarinda rihachi bakbait buyu uk helsan uk Хрисан зүйл хоёрын хооронд ялгалтай. Есүс Христийн хувьд тийм ялгаа баггүй. Буюу Tuniel Sandwich, Tuniri Sansuil, Royerin Rorant, Yamart Shalgabarku, Enbol Unen. Teget Rirve, Yamart Nekruntime, Chant, Bit Chant Rair Teget Resanbol, Minitolo, Terun, Yuri Sanbe, Ketch Utsechbolno. Rirve, Yalgalte Bagabol, Unen Rumbish. Rirve, Yalgabarkobol, Unen Rumbaga. Jesus Christ bit, bitant im Urgergisek uzulzainman, enbolunan buju. Ailsanuk, ailsansuil, royerin robron, yadla barko. Unik bas, bit biluler erekte, amachantsuil bish, harinen bol bit mizorilok. Bibol zam, bibol unan, bibol antral. Nere amit yawar serrant, hein. son sort imo etfel, archat yawar serrant. En bol tenger agou bilikit. an erre. Bi horin antrala an zorion bagola goet, en bol tenka forni, richit mon. An metet bit bodor bolomchte bas nani langudia Jesus Christin antralin tochae bas nek zulik relch bolno. Jesus Christ exprimé, Hamak monitolo orinamia orgombarson. Gessner bit gutensein odor tuni omtralik kulen awar tuni ugik tuni amit ugik sansor bolongte, ter bidant monchin amtralik monchin amtralin zalik ne Тэгээд нэнгэнгүү ятны антаргилин шигрэнэс бид түүний агрын бийг агрын сүсийг хөхтэй боломжтой. Түүний амтхал бидний амтхалыг сэргээр боломжтой. Буюу бидний шинэ хүн болгож болно. Нөгөө талаар түүний амтхал бидний амтхалыг арискаар боломжтой. Буюу бидний агрын гэгэн болгох боломжтой. Би болцом Boulangin Cholo. Rerebit Zov Samariabal, Bidit, Rerebit, Jesus Christete Adil, Unan Humbol Sombol, Bitbal, Gerbulin Dotor, Imo Esvel, Adlin Dotor, Esvel Sumin Dotor, Timet, Boulangin Cholo, Bolch Bolne. Tengaburan, Bitnik, Raran Rogas, Gargachokson. Raran Roy Detekman, Envol, Ulmeder, Kesanotacte, Basia Dural, Kesanotacte. Stingaburant Tanavrik Iver Boltuga.